Plij re er skol dit pe oas krenart? Rege kals, aliez madre en skol louan. Mand me plij dit ba skol? Non, yo, ar gelen erez ala manek. Gelen madre? Oa ke ze, e ket pez lare, me edo an sot gant e re er er skol dit pa oas krenart? Rege kals, aliez madre en skol Mont bet bleje dit ba skol. Non, yo, ar gelenerez a la Kelen madre? Wa keze, gomprenen ket pezalare, me e doan sot ganet daulagat.